Martxoak zazpi ditun gaurko honetan, osteguna da eta hau berrion albistegia duzue berriozari irratiaren albiste emankizuna. Lenik eh, eta behin korrikaz eh, hitz egiten eh, hasiko dugu gaurko errepasoa, izan ere, ba, korrika datorren astean pasako baita berriozartik, baina hori baino lehen hainbat ekimen kultural antolatu dituzte gure herrian. Pixukideak izeneko komedia antzestuko dute gaur mendialdea eskolan arriatsaldeko zortzi terdietan. Aekaren korrika kulturala zikloaren baitan kokatua dago ekitaldi hau eta bost euroko prezioa izanen du. Sarrerak salgai dituzueia da hauzalor euskaltegian eta baita lehiatilan ere ikuskitzuna hasi baino ordu erdi lehenagotik. Bestalde eta korrikaren karira antolatutako ekimenez ari garela, ezin aipatu gabe utzi lasterketa honi buruzko argazki erakusketa ikusgai dela dagoeneko kulturgunean eta zabalik egonen dela aste honetan eta urrengoan. Itzordu gehiago gaur ere musika ikasleen emanaldiekin aurrera eginen dute musika eskolan akordeoi trikitixa eta basuk basu kontzertua eskainiko dute gaur arriatxaleko zazpietatik aurrera auditorioan. Ikuskizunera sartzeko gonbidapenak ikuskizuna hasi baino ordu bete lehenago eskatu behar dira musika eskolako idazkaritza bulegoan. baina zalantza izpirik gabe egunotako itzordurik garrantzitsuena emakumeen nazioarteko eguna izanen da bihar bertan e, ospatuko dutena eta berrio berriozarren ere amaika itzordu antolatu dituzte aste honetan zehar berdintasunak mundua eraldatzen du defenda ezazu lemapean e, orain artekoak aipatu dizkizu eguia da aurreko edizioetan berrion informatiboko beste edizio batzuetan eta datozen egunetakoak ere aipatuko dizkizuegu adibidez, bihar ostirala e, martxoak zortzi emakumen eguna manifestazio errealdo eginen da Iruinean eh, Arriatsaleko zortzietatik aurrera Gazteluko plazatik abiatuta martxoaren zortziaren batzordeak deituta eta Berriozarko emakumeen Berriozarko udalak eta eh, berdintasun eh, areak berdintasun e, sailak bat egiten dute manifestazio horrekin baina Berriozarrien egun handia zalantzarik gabe igandea izanen da, martxoak amar, jai eta aldarrikapen eguna antolatu baitute egun horretarako, eguerdiko amabietatik ordu bietara eguzki plazan eta euria botako balu e, ilargi parkean eginen lirateke e, ekimen guztiak e, oiek izanen dira ondokoak ilargi txikien dantza taldearen emanaldia, emakumeek egindako kirol erakustaldia emakumeen elkartasun amaiketakoa Paris irureunda irurogeita bost Eh, jatetxearen eh, eskutik eskulan elkarteak eskainitako eta egindako taloak eta ipuin kontalari bat ni eta punto ikuskizunarekin bai euskaraz baita gaztelaniaz ere Euskaraz, baita gaztelaniaz ere Eta martxoaren zortziko ekitaldiez gainera, martxoan bueltatzen zaigun eh, beste ekimen klasiko bat eh, abesbatzen zikloa da. Berriozarko abesbatzen zikloaren baitan, elkarrekin abesbatzak eta berriozarko udala kantolaturik, hiru kontzertu eskainiko dira entzunaretoan. Lehenbizikoa martxoaren bederatzean izanen da, eta bertan paz de deziganda ikastolako helduen abesbatza entzuteko aukera izanen dugu. Arriatxaldeko zazpietatik aurrera izanen da hori, esan dugun bezala, larun bat honetan. Eta larun bat honetako itzorduekin amaitzeko beste proposamen musikali interesgarri bat, AFU taldearen kontzertua. Barainainen sortutako talde gaztea dugu AFU, funkia, jarkorea, rumba edo regea bezalako estiloak uztartzen dituzte proposamen interesgarri bakarrean. Eta larun bat honetan joko dute berriozarren itzordua Kirol Tabernan izanen da, gaueko amaiketatik aurrera. egunero legez, gure kiosko digitala zabalduko dugu segituan eta egunkarien edizio digitalak, interneteko edizioak irakurriko ditugu, orain bertan berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko errepasoa. Bere buruaz beste egin du gizon batek Bilbon etxetik kaleratzera zijoa zenean. Hori lerroburu nagusietako bat eta drama hori egunero egunero ikusi behar izaten dugu. Oraingoan Bilbon beste egun batzuetan beste batzuetan. Eh? baina badira beste kontu batzuk ere, aktualitateak agintzen du eta hause aipatzen du berriak. Nazioarteko ama biadituk parte hartuko dute bake prozesua indartzeko foroan. Eta e, aipatu behar dugu foro hori Iruñean eta Bilbon eginen dela. Eta Iruñean hain zuzen egintzen beste elkarrietaratze bat, eh, elkarrietaratzea egin dute Euskal Herria irriatiaren alde euripean, euri jasaren azpian egindako e, elkarrietaratzea izan zen atzo aharria txaldekoa irunean eh, Euskal Herria irretiaren alde egintzena. Bukatzeko azken lerro buru bat nabarmendu dezakegu berria egunkarian. Eri etxeetako sukaldeetako enpresari 6.000 euroko isuna jarri dio Nafarroako gobernuak. diario de noticias hartuko dugu orain eta hau da gaurko lehirroburu nagusia Jolanda Bartzinak eta Miguel Sanzek bikoiztu egiten zituzten Nafarroako kutsako dietak ordu erdiko bi mm, eh, bilerekin eh, bueno, ba, dirua irabazteko modu erraza ikustekoa denez baina badira beste titular batzuk ere Bartzinak orain dio eh, PSN erekin kontsentsuak bilatuko dituela edo indarrak handituko dituela PSN ekin konsensuak eh, edo hitzarmenak bilatzen eta PSNrekin jarraituz argedasko alkateak PSNeko eksekutiba utzi du Jimenezen konfidantza faltagatik bukatzeko atzoko elkarretaratzea ere aipatzen du diario de noticiasek eh, Euskal Herria irratiari atxikimendua Euripean. Euskal Herria irratiari atxikimendua Euripean. Gara egunkaria hartuta ondokoa irakur dezakegu, Venezuela Bolibartarrak mundu osoko liderren babesan jaso du eta Nafarroa hurbilduz Garinoain herria du izpide gara egunkariak. Haupa Garinoain plataformak keixa bat aurkeztu du udaletxearen edo udalaren kontra bere funtzioak ez egiteagatik. Eta berriozarrera ere badatorren gara egunkaria eta aipatzen dugu aurreko albistegi batzuetan ere aipatu izan dugun albiste bat berriozaren jardunaldiak eginen dira bert legearen ondorioak aztertzeko. Bueno, hortxe sartu zaigu beste e, sintonia bat, eh, be, nahi ez genuen eh, sintonia bat, oraindik egunkarien irakurketarekin jarraitzen baitugu, eta diario de Navarrearekin amaitu behar baitugu, eta hause dio, Kordobilako berri paperak Marta Berako ontsailariak dio enpresak, ospitaletako sukaldetako enpresak helburuak betetzen dituela eta hemendik oso hurbil buztintxurin bertako gurasoek Eh, eskolako plaza gehiago exigituko dituzte izan ere hogeita sei eh, familia kalean gelditu bait ziren ez zituzten eh, hartu euren seme alabak azkenengo deialdian eta bukatzeko hau aipatuko dugu termometroek gora eginen dute gaur hogei gradutik gora eta agriatxaldean euria botalezake. Horixe, beraz, diario de Navarrean irakur eh, genezakena eta horrekin mm, gure kiosko digitala itxi eta geukere eguraldia aipatuko dugu. honetan, amar graduko temperatura dugu berrio zarrien, badirudi egun epela da torkigula gaurko honetan ere, termometroek gora eginen dute, eta naiz eta diario de Navarriak esan hogei gradutik gora ibiliko garela arratsalde partean, gure aurre ikuspenek diote amalau graduren bueltan ibiliko garela. Hori bai, zeruak estalita eta arratsalde partean, ba, euria egin lezake. Música Hauxe izan da dena gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.